Umpamane piye? Menungso iki rasa adoh-adoh. Hmm. Nyontoh kiblat wis kena kanggo paugran utawa patokane wong urip. Ngopo? Oh, keblat Kiblate napa niku? Keblat niku kan enten sekawan. Oh iya. Ada timur, ada selatan, utara dan barat. Oh. Contone. Timur. Hmm. Tegese dadi menungso iki kudu ati-ati ngempakne umur. Lho iki lho. Oh, berarti enek cethekane menungso iki lak ngempakne. Cethek ngono min plus. Wong goblok iso pitung kecamatan. <laughs> piye awakmu ya omong Hati-hati ngempakne umur ki tegese urip ning alam donya ki umur ki wong ning alam donya ki mung sedelo ibarate wong mampir ngombe. Lah berarti ya cap kontol terus nene lho. Kado ra Jawa, angel kandhanane angel. Angel kandhananmu ki angel. Lah piye? Ning donya ki mung sedelo. Hmm. Ki mulane kudu hati ati nggunakno umurmu sing ngomong sedelo kuwi ning gone alam donya. Hmm. Kuwi Joko tembung timur. timur. Ingat waktu tidak akan kembali. Leres. Oh. Betul itu itu. Betul Pak Eko. Iya. Terus oh. timur ki waktu tidak akan kembali. kembali. Betul Pak Eko. Iya. Enek waktu timur. Kembali. Akhirnya kita harus ke selatan. Selatan ki apa, Selah Sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan. Wah, hmm. bener. wong nek selawatan gelem maca selawat insyaallah mesti entuk syafaat kok saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. shallallahu alaihi. Iki Dik, iya Dik, iya Dik. Iki bener iki. Iki selatan? Lah betul Pak Eko, betul. Ora ngerti kok sak wis selatan. Pak Eko iki sak wis selatan. Selatan, utara, utara, utara. Ngeling ngono, urip hanya sementara. urip hanya sementara. Omong oh, sedelok. Mong sedelok. Berarti lah sementara digietne lah, dablek lak cara aku ya. Aduh. Lah aku ning kono gak enek. Kudu hati-hati, masalah urip hanya untuk sementara. Lagi ngeten tepak. Okay, Menurut okay. penjenengan pripun? Leres Mas Yudo. Betul Pak Eko. Ayo. Sing terakhir barat barat barat iso ke tembung bar lan rat. Wong ku nek wis bar bakal e kundur ning akhirat, suwan ning panggonan ning Gusti. Hmm. alias mati. Oh, alah wong urip ning alam donya iki bakal mati. Hulu hmm. nafsi dakhatul maut. Ya ampun apa dik kuwi dik? Pucet dik, eh, pucet. Alah alah. Aku takon, aku takon. Aduh, ratekan, ratekan. Kuwi apa? Hulu nafsi dakhatul maut. Kabeh ning alam donya sing bernapas sing ana nyawane mesti bakal mati. Eh, eh jan iso kok. Iki lho, iki lho. Contoh nek iki. Roh roh aku roh. Berarti sampean somben mati. aku angel ora umum. Somben sampean ya mati no, Dik. Mati. Pak Eko barang iki nun 1000. Sedaya sing urip mati. Sakmene mbane Betul Pak Eko, betul. Iya ya roh-roh lah Pak Eko iki bener kok rumah saku. Lah mung genah-genah ne. Pak Eko betul Mas. Nun 1000 berarti sedaya yo ngene mati kabeh iki lho sing rupane ayu, sing rupane ganteng. Kabeh mati. Mati. Lah ngono kuwi terus piye, Dik? Lah momone aku takok, nak wis roh dalane mati wong urip ngono kuwi terus kudu piye? Ibadah sing apik ya ngamale dikencengne bekti karo sing panguwasa salate di pekerja gawe opo ya bocah iki bocah iki percil iki tenan lho kae setengah ngaji lho awake dhewe iki ngaji lah awake dhewe gedaglan rondok lho cik sopet sing ngrati predikatku sing gedaglan pondok roh aku hancur pada malam hari ini pondok bersalin gede aku ketakok. Hmm. Wong urip bakale mati. Bakale mati. Yen roh dalane mati wong urip kudu piye? Amal sing apik. Ya ampun, ibadah sing akeh, salate dikencengi. Hmm, Gae opo kaya ngono. Sik sik sik. Lah terus piye? Wong urip bakale mati. Nek roh dalane mati wong urip kudu piye? Balik, Dik. Loh, balik. Kok iso balik? Lah lak teko kono terus apirene dalane mati nek wayangan balik no golek puteran liyane rono. Balik. saling mengerti. Pondok loh Dik, pondok. Aku kio pondok, Dik. Srikalan oh, iya. jeneng aja serikala pak mau jenenge. orang aja serikala Menurut panjenengan pun ngerti nih Pak? Anu serikala nih serikala nah. Bahasa kita Pak Eko. Ah, eh, aku memberi tambahan. lah escape, blat papat limo pancer. Pancer ini gini tengah. Tegese ngerti apa tengah? Oh. Tengah iki pokoke Apa enak pokoknya sini? Alah, alah, alah. <laughs> Iya, orang ngerti, orang ngerti, gue kira ngerti. Mula nonton, nek, sopo baik, nek orang ngerti, tak kono karo sing ngerti. Pengerti pera? Karo. Nengguri? Iya, dek. Hmm. Ten pangapunten Pak. Sing tak ngerti nang guri. Nggih nggih. Kok kula mboten sombong, kula oh. mboten pamer, sok keminter ku adigang adikang adikung adiguna mboten ngoten Pak Eko. Dados sedaya kula wau nek kira-kira ki gak ngerti. Mbok yo takon to karo sing ngerti. Lah, masalahe ngene Dik Percil. Apa wae kang ning alam donya ki nek kira-kira ora ngerti takon karo sing ngerti. Ah, ah. Cik, apa? nyapa nang kono? Aku yo gak ngerti yo Dik. Ya, krik bodo ora ngerti. Nuwun sewu Pak Eko. Menika napa? Lah teng tengah Tengah. aku yo ndak ngerti. Lah lah tengah ki lak wis meteng mesti genah. Lah niku meteng mesti genah. Ora tengah ki maksude lek lek meteng utawa peteng. Peteng. Oh, lek meteng aja ogah. Mergo arepe bali ning akhirat. Lek iso ninggalno wineh wiji sing suci. Lah, edan Pak Eko. Betul Pak Eko. Betul. Eh, yo iyalah. Itulah pandangan palang merah ada di NGI. Alah alah. Oh, Berarti ora ngerti. Wis duwe wis duwe tukulan apa ora ngapamu? Napa saged niki mboten saged tukul lho niki kencing manis sak diakrek. Wong sing pehat mboten saged. Cene manis. Paling tidak nuwun sewu lho Pak Eko. Oh, Awake dhewe sedikit banyak tontonan ora mung tontonan hiburan semata hmm. tapi menehi tuntunan, tuntunan utawa tantanan sing tumata kanggo warga masyarakat. Oh. Solawatan lho nek iso. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala Ayo. <coughs> Bisa pura? Gak bisa. Aduh. Sayyidina wa Maulana Muhammadi. Bisa lah. Ayo warano deh awakmu sing pondok aku duduk ae. Ada dama bil ismillahi sholatan daimata bidawami mulkilahi ceng ceng ceng ceng. Om Ayo iya kowe. Kuwi terus nolakmu selawatan iki Kemis lagi. Ayo kanca budal remi. Aduh. Budal ngaji. Dinane kuwi aku madhep ngetan Dek. Budal ngaji. Budal ngaji. Ayo baleni neh. Iya iya iya. Kemis lagi. Ayo kanca Ayo, konco, budal, ngaji. nyangking tas anjerone kota ji'i alah alah kok angel musik Wah, ngene iki lho, ngeten iki lho. Lah aku sing menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan pondok ya kowe kuwi ngene. Kato aku. Lah piye? Kok iso tekan ji'i barang iki lho? Aku gak iso, Dik. Lokasine nggon ndi ya kerjaan? Kok rumah aku. Aku apal kowe iki isine kitab suci alah alah alah ngel cengkok eh. eh. cengkokmu wae cengkok arabia lha iya aja ndangak ndangak kemis legi Alah, Yo kanca budal ngaji. Nyangking tas jerone kitab suci. budal ngaji neng omahe yu ngatemi alah aduh aduh dukun pijet eh, eh, eh. neng daleme pak kiai lah iya andinge yu ngatemi jangkrik ora roh gen aku yo pak kiai kok iso yu ngatemi kiai budal ngaji neng daleme pak kiai esok nek pinter, pinter. Terus diapane Dek Las pinter Dek? Pintere piye? iya Bene dadi blante sapi. Aduh. Piye Dek? Wong ngaji kok kaitane karo blante. Kena kanggo munggah haji. Bisa ora? Dina jemaah. Ayo sholat berjamaah. Alah, ini kurang celik. <laughs> Isane lek kon sabar jamu amarek. Padahal padha petokane kaya kudu iso percaya. Ya ampun, percaya. Tak idoni lho, tak idoni lho, kacane gila lho. Aku wong ngapal sih. Dina jemaah. Eh, ayo salat. Kaya tetep iso kon mbelapele tak kon. Ya ampun. Eh. Bisa lah, Pak. dino jemah ayo lah lah lah kok iso ayo ndang ngono aku ora ono kok dino jemah ayo salat berjamaah sebab iku ganjarane luwe kata nganggo kopiah terus sarunge sajakan bareng dinggo sujud aduh dek katokku bedah <laughs> iso katokku bedah lho gak iso bedah aku aku sesok warah ono sik pas sujud sing apa katoknya bedah ini mesti pas nggon mestak iya roh biasa awakmu nek. Nuwun sewu. iki mboten saged niki. Benjing mawon kula tesih ngapal, kula ngalaman. Teruske Mas. Siap. Iki bibulan adik-adik orang kono kana. Kata. Iya. Nggih nggih nggih. Iki arep njajak karo jeng Lusi, Mbak Lusi juga lain daripada yang lain. Nggih nggih nggih.